بسم الله الرحمن الرحيم شماره 89 کتاب الأحكام التي جاءت بها السنه أحكاماتي كي با سنة ثابت شدند اونا رو آورده است و انواع برچندين چندین نوع هستند النوع الاول أحكام موافقه لأحكام القرآن ومؤكدة لها ومن هذا النوع النهي عن حقوق الوالدين و ان قتل النفس و نحو ذلك ببینید احکاماتی که با سنت ثابت شدن بر چند نوعند نوع اولش اون حکمیه که موافق با حکم قرآن هست یعنی اون حکمی که در سنت اومده همون حکم در قرآن هم یعنی. آمده سنت برای تأکیدش اومده یعنی موافق با حکم قرآنه و در تأکیدش هست از این نوع احکامات حقوق والدین هست همانطور که در قرآن اومده است والدین احترام بشوند و نباید به والدین نافرمانی بشه در سنت هم همچنین چیزایی اومده دیگه قتل نفس هم در قرآن اومده لا تقتل النفس التي حرم الله من قتل نفسا الى آخر در سنت هم از قتل نفس نه اومده و نحو ذلك و مثالای دیگر مثل این پس نوع اول از احکامات قرآن اون احکاماتی هستند که موافق با احکام قرآن و مؤکد آنها هستند النوع الثانی مبینتون لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله یا مبینة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله من ذلك السنة التي بيّنت مناسك الحج ونصاب الزكاة ونحو ذلك نوع دوم احکاماتی که در سنت اومدند اون احکاماتی هستند که معاني قرآن رو بيان ميكونان مفصل های قرآن چی؟ مجمل های قرآن رو تفصیل می پس اجمال های قرآن رو تفصیلی بیان می کند نوع دوم اون سنت اون احکاماتی هستند اون مجملی رو که در قرآن به شکل مجمل اومده در سنت چیش میکنه؟ بیانش میکنه مالند عقیم و این یک مجمله گفت بله. نماز بخونید ولی چی جوری بخورید و چی جوری نخونید در سنت اومده در کجا اومده؟ یا مناسک حج مثلا در قرآن اومده که شما حج انجام بدید در سنت اومده بیان شده این این مجمل اومده در سنت چی شده بیان شده که به چه شکل حج بکنید یا مثلا در قرآن اومده که زکات بدهید ولی نه اومده که مثلا از چند تا گوسفند یکی رو زکات بدید از چقدر طلا زکات بدید اینو تفصیلش و بیانش در کجا اومده؟ در سنت النوع الثالث نوع سوم احکاماتی که در سنت اومدن قد تأتی با احکام مقیدت لمطلق القرآن او مخصصة لعامه وسيأتي بیان ذلك نوع سوم سنت اومده است مطلق قرآن رو چکار کرده است مقید کرده آقا در قرآن به شکل مطلق اومده است مثلا شما دست دوز رو چکار کنید مطلق اومده ببینید در سنت میاد اینو مقید میکنه که از کجا باشه یا در قرآن یه چیزی عام اومده سنت اومده اینو چکار کرده خاصش کرده که بیان اینها خواهد اومد جلوتر النوع الرابع نوع چهارم احکاماتی که در سنت اومدن حکم سکت عنه القرآن و جاعت به السنه حکمی که قرآن از اون سکوت کرده است و سنت اونو چکار کرده؟ بیان کرده لأن السنة مستقلة تشریل احکام وإنها كالقرآن في هذا الباب زير السنة مستقل هست برای تشريع أحكام و مانند قرآن هست در بحث تشريع أحكام دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قول پیغمبر همین چیزو میگه الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه من قرآن رو داده شدم و مانند قرآن رو همراهش که همون سنته و امثلة هذا النوع كثيرة و امثلهش خیلی زیاد هستن یعنی امثله اون احکاماتی که در قرآن نیومدن و سنت اونا رو چکار کرده؟ بیان کرده منها تحریم الحمر الاهلیه حرام بودن خر اهلی و جواز الرهن فی الحمر و جایز بودن رهن در حضر و وجوب الدیت علی العاقلتی دیه واجب بر آقا جواز رهن در حضر چیه مثلا شما هر دو نفر همشهری هستید تو شهرتون هستید معامله میزنید خب اینجا رهن میگیری این دور قرآن نیومده رهن گرفتن شما یه رو این ماشین رو میدی برای فروش به خاطر اینکه مطمئن میشی برای پولات یه رهن یه چیزی ازش میگیری رهن گرفتن یعنی در سنت اومده آقا رهن شما میگی آقا این ماشین تو بده پیش من بگذار معامله میزنی طرف پول بهت نداده آقا این ماشین تو پیش من بگذار این کارت ملی تو بگذار این فلان تو بگذار این میگن رهن اینو بگن چی رهن این هم رهنه ولی این رهن درش تفصیلاتی هست خب رهن رهن اون چیزی هست شما معامله رو که میزنید از طرف یه چیزی میگیری به خاطر مطمئن شدن پولت هرچی باشه گوسفندی باشه موتوری باشه ماشینی باشه آقا تو معامله زدی وامی طرف پول تو نداده ازش یه چیزی میگیری مطمئن میشه که پول تو بده به خاطر این اینو بعدا که پولاتو داد باید بازگردونی پولاتو که داد باید رهن رو چیکار کنی آره. باز کرد رهن رو یاد گرفتید این میگن رهن در بلوچی هم بهش میگن رهن زامن فرق میکنه زامن فرق میکنه پس جایز بودن رهن در هزار در سنت ثابت شده و وجوب دیتی علی العاقله واجب بودن دیه بر عاقله این هم در, سنت ثابت شخصی اومده انسانی رو کشته عاقلش آقل افرادی که نزدیکان پدریش نزدیکان آقل یک اصطلاحیه اون نزدیکان میان این دیار چکار میکنند؟ میدن به اون صاحب مقتول پس واجب بودن دیه بر عاقله و میراث الجدتی میراث جده هم در سنت اومده میراث جده در کجا اومده و نحو ذالک و مثال های زیاد دیگه ای که وجود داره خب پس سنت یا حکمی رو که در قرآن اومده همون حکم رو تایید میکنه موافق با اون حکمه یا مفصلی رو مجملی رو مفصل میکنه توضیحش میده یا مطلقی از قرآن رو مقید میکنه عامی رو خاص میکنه یا اون حکمی رو که در قرآن بیان نشده میاد مستقلا چیکارش میکنه بیانش میکنه نواد دلالت سنتی علی الاحکام دلالت سنت بر احکام إن السنة من جهة دلالتها على الأحكام قد تكون ظنية أو قطئية فهي كالقرآن من هذه الجهة وتكون دلالة وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل التأويل ومن القطعية قوله عليه الصلاة والسلام بعد سنة در بحث قرآن یه بحثی رو آورد که دلالت قرآن میتونست زنی باشه و میتونست قطعی باشه یعنی دلالتش بر اون مفهومش سنت هم از جهت دلالت بر احکام زنی هست و قطعی از این جهت مانند قرآن کریم هست و چه زمان میگه دلالتش زنی هست و تکون دلالت زنیتن اذا کان اللفظ یحتمل التأویل زمانی دلالت سنت زنی هست که اون لفظ رو بشه تعویل کرد احتمال تعویل درش باشه و من القطعیتی قوله علیه الصلاة والسلام مثال میاره برای هر دونو مثال برای قطعی این سنت هست این حدیث هست فی خمس من الابل شاتون در پنج تا از شطور یک گوسفند زکات هست از پنج شطور یک گوسفند زکات است خب آقا این قطعیه پنج تا دیگه کلمه پنج اومده کلمه چی اومده؟ میشه پنج رو بر معنی دیگه حمل کرد؟ پس دلالت این حدیث بر مفهومش قطعیه دلالتش چیه؟ میگه دو خمس یدل دلالتا قطعیتا على معناه ولا يحتمل غیره چون کلمه پنج بر معنی خودش یک دلالتی قطعی داره نمیشه از کلمه پنج یک معنای دیگه مثلا شیش رو چکار کرد برداشت کرد میشه کرد؟ نه باید بله. و من الظنیتی قوله علیه الصلاة والسلام اما دلالت زنی که مثال آورده اینه که گفته لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نمازی نیست مگر با سوره فاتحه فهذا الحديث يحتمل التأويل میگه این حدیث احتمال تأویل درش هست فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بفاتحة الكتاب جائز است که برئين بشه بر این معنا که نماز صحیح نیست مگر با خواندن الحمد ويحتمل أن يكون المراد وإن احتمال دارك مراد إن باشك أن الصلاة الكاملة لا تقول إلا بفاتحة الكتاب كالنماز كامل بدون الحمد نمشي وبتأويل الأول أخذ الجمهور تأويل اول رو جمهور گرفتند يعني معنى اول رو جمهور میگن كآغا نماز بدون فاتحه صحيح نيست وبتأويل الثاني اخذ الحنفية تأويل دوم رو احناف گرفتن که احناف فاتحه, فاتحه رو رکنی برای نماز ندیدانند بله نه این فتوا هیچ کس تو زندگی نداده حدیث هست خب، خب. ببینید تو, تو بحث دین این نقطه رو خیلی دقت داشته باشید نه قول صحیح هم قول جمهوره ببینید یه نقطه رو یاد بگیرید قول صحیح قول جمهوره آقا قول صحیح قول جمهور بله. حادیث زیادی داریم که میگن باید در نماز فاتح خونده بشه شافعیه و مالکیه خوندن فاتحه رو هم جز رکم میدونن شافعی ها که میگن چه نماز سری باشه چه جهری باشه باید فاتحه رو بخونی مالکی ها میگن نه اگر نماز جهری بود فاتحه رو نخون اگر سری بود فاتحه رو بخون شیخ آلبانی این نظریه رو ترجیح داده مال مالکی ها رو خیلی از علمای معاصر نظریه شافعی ها رو چکار کردن؟ ترجیح دادن احناف, احناف و حنابله خوندن فاتحه رو و حنابله خوندن فاتحه رو رکن نمیدانند واجبش میدونند خب البته زمانی که تنهایی باشه واجبش میدونند ولی پشت سر امام که نه خب ما میگیم قول راجه قول جمهوره با توجه بین که ادله خیلی صاف و هست ولی آیا میشه فتوا داد که به خاطر این نظریه احناف و موافقینشون گمراهند در طول تاریخ کسی این فتوا رو نداده یک دو ببین ما میگیم که باید اینا رو قانع کرد که بخونند باید قانعشون کرد که ولی با این حال علما که نمیان بیان بگن نماز اینا نیست چون اینا بحث طولانی اینجا وجود داره که طرف خودشو پیرو یک مجتهد میدونه که اون مجتهد به این این بحث طولانی هست فعلا ما اینو به این نتیجه برسیم که ما تسلیم سنت باشیم به هیچ رأی تعصب ولی در این حال ما در اون سطح نرسیم که بیایم این فلانه و اون بله وظیفه ما اینه که دوستانمون قانع بکنیم تعصب زدایی بکنیم آقا این فاتحه خوانده بشه قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است ولی دیگه وارد شدن تو این که اون گمراه اون فلانه کار این اولا کار ما نیست اگر کار علمای علما این کارا رو نکردند نه هیچ کس علما تا به حال به خاطر نظریات فقهی کسی رو گمراه ندونستند هیچ تکفیری ها این کارو نکردند اگه تکفیری که طالبی بوده